Aziz muhojir mujohid birodarlar, Alloh subhanahu va taoloning fazli karami bilan Sheyx Abu Musab Surining Da'vatul Muqawama al-Islamiyya al-Alamiyya kitobidan darsimiz davom ettiramiz. 656-yili ummatni boshiga tushgan ayanchli mudhish voqealardan keyin ummatni boshiga tushgan qattiq musibatlardan keyin Ya'ni mu'min musulmonlarni qatl qilinishliklari, ularni asir olinishliklari, ularni nomuslarini toptalishligi va ularni diyorlarini vayron qilinishliklari va shuningdek undan da ayanchlisi mu'min musulmonlarni boshini olinishligi, xalifani yiqitilishligi bu voqealar o'tgandan keyin Mo'g'ul tatar qo'shini Halaku boshchiligida Shom diyoriga qarab o'z yurishini boshladi. Lekin shu o'rinda to'xtalib o'tishimiz kerakki, ushbu boshni ketishligiga asosiy sabablar nimalar edi? Asosiy sabab avvalo bu boshning o'zi. Avvalo bu boshning atrofidagi vazirlarning aybi. Bu boshning ketishligiga asosiy sabablar saroy va xalqni peshvolari bo'lgan ulamolarni aybidir. Ya'ni mo'g'ullar bosirib kelgan birinchi kundanoq bu bo'layotgan hamlalar, bu bo'layotgan hujumlar mushriklar tarafidan bu bizlarga bo'layotgan hujumlardir. Bu diyorlarga qo'yilgan najas ayollar bu bizlarni diyorimizga qo'yilgan ayollardir. U yerdagi toptalayotgan nomuslar, Bu bizlarning opa-singillarimizni nomusidir. U yerdagi to'kilayotgan qonlar bizlarning qonimiz. U yerdagi shahid bo'layotgan birodarlar bizlarning birodarimiz deb ana shu kundan birinchi kundan ochora ko'rishib, vazirlar o'z maslahatini berib, ulamolar o'zlarini fatvolarini berib, xalifa esa o'z qarorini olganda edi, butun ummatni ularni qarshisiga turgizganda edi, butun ummatni ularda qarshisiga lashkar qilib, jangga olib chiqqanda edi. va shuningdek shohi bilan bo'lgan o'zaro g'illa g'ashini, adovatini yo'qotib, ummatni difosi uchun birlashganda edi. Bu ayanchli voqealar uni boshiga tushmagan bo'lardi. Ummatni boshsiz qoldirmagan bo'lar edi. Bu qilgan katta xatosi bilan ummatga va bechora mu'min musulmonlarga qatta bir zulm qildi. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zi hakim zot bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo biz jihad qilaylik yoki jihad qilmaylik. Biz Alloh taoloni dinini himoyasi uchun, ummatini himoyasi uchun turaylik yoki turmaylik. Alloh subhanahu va taolo bizlarga muhtoj emasdir. Alloh subhanahu va taolo har bir davrda o'zini rijollarini chiqarib qo'ygan, o'zini diniga qurbonlik beradiganlarni chiqarib qo'ygandir. Tomoshabinli bo'lishlik, qarab turishlik, g'aflatda turishlik albatta bu o'zini o'zi tugatishlik, o'zini o'zi qadr qilishlikdir. Chunki bugun sizni navbatingiz kelmagan bo'lsa, albatta ertaga sizni navbatingiz keladi. Bugun dushman sizga hamla qilmayotgan bo'lsa, bugun sizni qatl qilmayotgan bo'lsa, ertaga baribir birodaringizni qatl qilgandan keyin, birodaringizni yetgandan keyin sizni ham qatl qiladi, sizni ham tugatadi. Hop shundan keyin halaku o'zining lashkari bilan Mayofariqin tarafga qarab yura oldi. Mayofariqin 1.5 mildan beri tatarlarga qarshi turib, o'z shaharlarini taslim qilmay turgan bir mujohidlar shahri edi. U tarafga u o'zining o'g'li Ashmutni jo'natdi. Ashmut u yerga borib, u shaharni fath qilishga muvaffaq bo'lib, Komil ibn Shihob G'ozini asir qilib, Halibga jo'natdi. Halibda halaku u yerni muhosara qilib turgan edi. Halaku Mayafariqining moliki valisi Komilni qatl qilib, uni boshini shaharlarda aylantirib va so'ngra Dimishqga uni boshi bilan kirib kelishdi. Va uni Farodis ishiga boshini osib qo'yishdi. Lekin bu mo'g'ullarning oxirgi xulqishlaridan deb aytsak ham bo'lar edi. Chunki Alloh subhanahu va taoloni bir fazli karamini shabodalari esishni boshlagan chog'lari yetib kelgan edi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Natlu alayka min naba'i Musa va Fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ya'ni iymon keltiradigan qavmlar ibrat olishliklari uchun sizga Musa va Fir'avni xabarlaridan haqqi rost tilovat qilib beramiz. Dar haqiqat Fir'avn yer yuzida, ya'ni Misrda haddidan oshgan edi. u Misr aholisini bo'lak-bo'lak qildi. Ya'ni qibdilar va Banu Isroilga ajratdi. Yastazayfu toifatan minhum. Ulardan bir toifasini, ya'ni Banu Isroilni xorlardi. Yuzabbihu abnaahum. Ularni o'g'il farzandlarini so'yardi va yastahi nisaahum va ayollarini xorlab tirik qoldirardi innahu kana minal mufsidin. Albatta u mana shu qilayotgan qilmishlari bilan buzg'unchi kimsalardan bo'lgan edi. Va nuridu an namuna ala alladina istud'ifu fil ard. Biz esa deydi Alloh subhanahu va taolo u yerda xorlangan kishilarga marhamat qilishni, ularni xor bechoralikdan chiqarib peshvolarga, rahbarlarga aylantirishlikni va ularni Fir'avnni mol davlatiga borislari qilishni istaymiz deydi Alloh subhanahu va taolo. Va lahum fil ard. Yana biz ularni o'sha yerda barqaror qilib Fir'an va uni vaziri Xomonga hamda ikkovining lashkariga Banu Isroil tomonidan o'zlari qo'rquvchi bo'lgan narsani ya'ni ularni mulkini, davlatlarini qo'llardan ketib hukmi saltanat Banu Isroil qavmining qo'liga o'tishini ko'rsatib qo'yishni istaymiz deb marhamat qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir bechora, mana shunday zulm istam ko'rgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu qavmni ana shu zolim qavmni ustidan g'olib qildi. Fir'avn ustidan Musa alayhisalomni, Banu Isroilni xorlikdan keyin izzat berdi. Ularga mana bu zulmlari, jabr jafolarini o'chini olishlikni Alloh subhanahu va taolo muyassar qildi. Va shuningdek Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhisalomga ham Yusuf alayhisalom o'zlarini, akalarini hasadlari qurboni bo'lganliklarida va quduq va qullik va zindon mashaqqatlardan o'tganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo o'z fazli karami bilan Yusuf alayhisalomni mukarram qilib, Yusuf alayhisalomga hukmronlik bergan edi. Alloh subhanahu va taoloning mana shunday bandalaridan Xorazm shohning avlodi bo'lgan Jaloliddin Manguberdini jiyani bo'lgan Sayfiddin Qutus Mahmud ibn Mamdudni Alloh subhanahu va taolo bir marhamat bilan ko'tarmoqchi bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo uni ajdodlari mushriklarni qarshisiga qalqon bo'lganliklari sababli ular to umrini oxirigacha mushriklarga qarshi jang olib borib, to davlatlari tuyagingacha qurbonlik berganliklari sababli Alloh subhanahu va taolo ularni avlodini ko'tarmoqchi bo'ldi. Dar haqiqat har bir inson qurbonlik beradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni dinini oliy qilishlik uchun jonini fido qiladigan bo'lsa, mol dunyosini fido qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo hech ham uni zoya qilmaydi. Men Alloh subhanahu va taoloning fazli karami bilan hech kim bardosh bera olmaydigan, hech kim qarshisiga tura olmaydigan qo'shinni qarshisiga Alloh subhanahu va taolo bechora bo'lib, qochib, darbadar bo'lib, qullikda katta bo'lgan bir insonni Alloh subhanahu va taolo shunday darajaga hukmronlik darajasiga olib chiqadiki, bu bilan Alloh subhanahu va taolo ana shunday go'yoki yengilmas edi, ularni burnini ishqab, Alloh subhanahu va taolo bu bilan ummatga izzat, sharaf qaytarib berishni Alloh subhanahu va taolo istadi. Lekin shu o'rinda shuni unutmasligimiz kerakki, Sayfuddin Qutuz va u kabi ummat rijollari va u kabi ummat yulduzlari, u kabi ummat xaloskanlari o'zlarini yurtlaridan ko'p chiqarilganliklaridan keyin, zulm samlar ko'rganliklaridan keyin, xor zorliklar ko'rganliklaridan keyin ular o'zi nima qilishdi? Ular chiqib yana xor zorlikda yurishdimi? Ular chiqib yana kofir mushriklarni qullariga aylanishdimi? Yana ular chiqib o'zlarini izzatlarini qaytarib olishligi uchun Alloh va uni rasuli ko'rsatgan yo'ldan yurishdimi yoinki ular o'zlarini izzatlarini qaytarib olishligi uchun kofir mushriklarni jamoatlarga qo'shilishib ular bilan xomxayollik qilib o'tirishdimi? Yo'q. Ular shuni bilishdiki, quruq gaplar bilan, quruq ma'ruzalar bilan hech qachon izzat qaytib kelmasligini, hech qachon qo'ldan ketgan yurtlar, diyorlar qaytib kelmasligini bilishar edi va ular zindonda kishanlanib yotgan mahbusni ozodlikni eslashligi yoinki ozodlik lazzatlari bilan g'ururlanishlik uni zindondan chiqarmasligini bilishar edi. Shuningdek, och odamni moziyning dasturxonlarini eslashligi qornini to'yg'azib qo'ymasligini ham bilishar edi va shuningdek kambag'al odamni boylik zamonasini eslashligi va ketgan moli dunyosi bilan g'ururlanishlik uni boyitib qo'ymaslikni va shuningdek ota bobosini izzatini anglatuvchi faxriy qasidalar, faxriy she'rlarni to'qishlik har odamdan xorligini ketkizib qo'ymasligini buni ham bilishar edi. Shuningdek ular zindonda o'zini ozodligini esdan chiqarib qo'ygan mahbus zindonga o'rganib qolishligi va shuningdek chiqishlikka biror bir rag'bati qolmasligini ham bilishar edi. Va shuningdek boylik vaqtini esdan chiqargan kambag'al kambag'allik bilan xotirjam bo'lib qolib, boylikni qanday topishlikni bilmay qolishligini ham bilishar edi va shuningdek ota-bobosini izzatini esdan chiqargan xori zor kishi bu xorizorlikni daf qiladigan hech narsa topolmasligini ham bilishar edi. Demak, mana shunday shaxslar ular o'zlarini kimliklarini ham unutishmadi va nima qilishliklarini ham bilmay qolishmadi. Balki ular Alloh va uning rasuli nimani buyurgan bo'lsa, o'zlaridan avvalgi salafi solihlar mana bunday xorizorlikdan chiqib ketishligi uchun qaysi chorani ko'rishgan bo'lsa, ular mana shu chorani ko'rishgan edi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mo'min musulmonlarga va'iddu lahum min quvvah ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ya'ni kofirlarga qarshi toqatlaring yetgancha quvvatdan tayyorlaylar va otlarni tayyorlaylar. U otlar bilan sizlar Alloh dushmanlarini va o'z dushmanlaringni qo'rqitasizlar va ulardan boshqa sizlar bilmaydigan Alloh subhanahu va taolo biladigan dushmanlarni sizlar qo'rqitasizlar va Alloh subhanahu va taolo yo'lida biror bir narsani infoq ehson qiladigan bo'lsalaring, Alloh subhanahu va taolo unga mukammal ajr savobini beradi va sizlar zulm qilinmaysizlar deb marhamat qilgan edi. Ya'ni mu'min musulmonlar kofirlarga qarshi barcha quvvat asboblarini olishlikka majburdirlar. Kofirlarga qarshi butun kuchlari bilan kurashlikka majburdirlar. Chunki kuch faqat kuchni tushunadi. Temirga faqatgina temir bilan javob beriladi. Sayfiddin Qutuz va u kabi amirlar, mamluklar qo'mondonlari ummatga juda ham bir ulug' katta qahramonliklar, bahodirliklar va fidoiliklar ko'rsatib berishdi. Ular to umrlarini oxirlarigacha ikkita katta bir dushman, ya'ni mo'g'ullar va salibiylarga qarshi ummatni qalqoni bo'lib turishdi. Va ularni tarix sahifalariga bitgan jihodiy faoliyatlari, ularni islom dushmanlariga bergan zarbalari butun ummatga ibrat bo'ladigan butun ummatga dars bo'ladigan bo'lib qoldi. Ummat va ummat yoshlari bo'lsa, bularga havas, hurmat nazari bilan qarardi. Va ularni dushmanlari, din dushmanlari bo'lsa, qo'rquv nazari bilan qarab, ular bilan suluh qilishlik, ular bilan muzokara qilishlikka tayyor bo'lib qolgan edi, toki ularni o'ch olishligidan qo'rqqanligidan Ya'ni ular o'zlarining yurtlaridan quvib chiqarishliklari bilan birgalikda, ular mag'lubiyat ko'rishliklari bilan birgalikda ular tushkunlikka tushib qolishmadi, balki ular o'zlarini vazifalarini, o'zlarini burchlarini davom ettirishdi. Ular Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruqlar bilan yo'llarida davom etishdi. Ular xoh Misrda bo'lishsin, xoh Shamda bo'lishsin, yer yuzini qaysi burchagida bo'lishsin, ular düşman tanlamasdan, ular mintaqa tanlamasdan Alloh subhanahu va taoloni buyrug'ini barcha yerda amalga oshirishdi. Shu o'rinda Sayfiddin Qutus va u kabi mamluklar nomi bilan mamluklar davlati deb nomlangan davlatlarning rahbarlari yu va mamluklar haqida bir to'xtalib o'tmoqchimiz. Mamluklar degani o'zi qullar bo'lib, ularni turli maqsadlar uchun sotib olinib, ularni avvalo islomiy davlatlarda lashkar qilib ishlatishgan. Mana shunday qullarni sotib olib, ularni lashkar qilishlikni birinchi tashkil qilganlardan Umaviylarning valisi Xorosondagi Nasr ibn Sayyor bo'ladi dedilar Alloma Tabari rahimahulloh. Nasr ibn Sayyor mingta turk qullaridan sotib olib, ularga qurol yaro berib, ularni otlantirib jangga olib kirgan edi. Mavaroun Nahr yurtlari turk qullarini topib bo'ladigan asosiy joylardan bo'lib, bu turk qullarini asosan davlatni mana shunday harbiy ishlarga ishlatilar edi. Keyinchalik qul bozorlari kengayib, Qrim, Kafkaz, Kichik Osiyo va Turkiston diyorlaridan qullarni sotib olinadigan bo'ldi. Shuningdek, ana shu qullarning ichida rumliklar va kurtlar, shuningdek Yevropani turli joylardan olib kelingan qullar ham bo'lar edi. 218-yillarda Abbosiy xalifa Mu'tasim billoh bu birinchi bo'lib bir askariy qullar guruhini tashkil qildi va ularni arablarni o'rniga ularni devonga nomlarini kirgizdi. Ana shu paytda Xalifa Mu'tasimning qo'llashganlari 10 mingdan oshib ketgan edi. Hattoki bodat ko'chalarini qul askarlar to'ldirib yuborgan va odamlarga xalaqit ham berib qolishgan edi. So'ngra Xalifa Mu'tasim o'zini turk lashkariga, xoh ah, ular qullardan yoki hur insonlardan bo'lsin, ularga bir shahar qurdiki, uni ularga qarorgoh qilib berdi. Xalifa Mu'tasim billoni mana bunday yo'l tutganligini sababi chunki arab va forslarni islomiy armiyadan va hukumatdan nufuzini kamaytirishlik edi. Chunki arablarda asabiyat, qovunparastlik forslarda bo'lsa mammansirashlik, kekkayishlik bu sifatlari umuman topilib turganligi uchun turk qavmlarini sotib olib, ularni tarbiyalab, ularga harbiy e'dodlar berib, bu bilan biz bir solih, bir yaxshi armiya tashkil qila olamiz deb o'ylagan edi. Va bu turk lashkar xalifaning ishonchini oqlashib, tez kunlarda ular hukumatlarga kirib ketishib, ularni lashkarda va qo'mondonlikda mansablarga erishishliklari bilan birgalikda ularni xilofatda nufuzi oshib ketdi. Shuningdek Saljuqiylar davrida ham Saljuqiylarni lashkarida ham Alib Arslon va shuningdek Malik shohning vaziri Nizomul Malikni maslahati bilan turk lashkarlari ularni lashkarida ham ko'paydi. Shuningdek Imaduddin Zankidan keyin Nuriddin Zanki turkullarni sotib olib, u ham o'zini lashkarini ko'p qismini turklardan qildi. Va Zankilardan keyin Ayyubiylar ham o'zlarini lashkarlarini turklarni soni bilan ko'paytirishdi. Shunday qilib Salohiddin Ayyubiyning mamluklarini, qullarini Al-Mamalik As-Salahiyya Salohi qullar Asaduddin Shirkuni qullarini al-Mamalik Asadiya, Asadi qullar va shuningdek Malik Odilni qullarini al-Mamalik Adiliya, Adili qullar va shuningdek uni o'g'illaridan Ashrafni qullarini Ashrafiya qullari va Komilni qullarini Komiliya qullari deb nomlanar edi. Va Salohiddin Ayyubini Ayyubiylar davlatida Solih Najmuddin Ayyub Bu o'zini askariga eng ko'p turk askarlarini kiritgan bir ayyubiylardan bo'ldi. Va buni mamluklarini solihiyalar yoinki bahriyalar deylar edi. Bu Solih Ayyub bo'lsin yoinki u kabi valilar, amirlar bo'lsin, o'zlarini saflariga kirgizgan mamluklarga qul kabi muomala qilishmas edi. qullarga muomala qiladigan muomalani qilmasdan, balki aksincha ularni o'zlariga juda ham yaqin qilishar, hattoki o'zlarini farzandlarini darajasiga yaqin qilib qo'yishar edi. Ular bilan mamluklarning o'rtasidagi robita, aloqa hoja bilan qulni o'rtasidagi robita kabi emas edi. Balki ular bilan mamluklar o'rtasidagi robita muallim bilan shogirdni muomlasi yoinki ota bilan o'g'ilni yoinki oilani katta bir shaxsi oilani kichkina bir shaxslar bilan qiladigan robita kabi robitada turishgan edi. Va mana shunday robotalarni aloqalarni hammasi shunga dalolat qiladiki, o'zaro muhabbat, o'zaro ishonch buni ustiga qurilganligi nainki bir zulm yoyingi zo'ravonlik bilan bularni boshqarilgan. Hattoki ular mamluklar o'zlarini hojalariga ustoz deb laqab qo'yishib, ustoz deb nomlashar edi. Va ular bu mamluklarni faqatgina urishadigan biror bir axloqsiz, sifatsiz tarzda qabul qilishmas edi. balki ularni ta'lim tarbiyasini marhalalari bo'lib, birinchi marhala shundan iborat ediki, ularga avvalo Qur'on o'qishlik ta'limini berishar, ya'ni yoshligidan to balog'atga yetganigacha Qur'on o'qishlik ta'limini, shuningdek har kuni Qur'ondan ma'lum bir juzlarini yodlashlik, ma'lum bir oyatlarni, ma'lum bir suralarni yodlashlik, yozishni ta'limini berishlik va shuningdek shariat odoblarini ta'limini berilar edi. Va shuningdek namozlarga, zikrlarga paydan bo'lishlik shu bilan birgalikda mashqlar qildirishlik, ba'zi bir o'yinlarni o'ynatib, ularni chiniqtirish ham bo'lgan edi. Ya'ni ular o'zlarini saflariga lashkarni tayyor qilishlikdan oldin u lashkarni ta'lim tarbiyasiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarini ashoblarini tayyorlaganlaridek ularni islomiy ruhda tayyorlashar edi. Va bu tarbiya mana shunday mamluklarning yosh yigitlariga juda katta foyda qilib, ularni barcha ishlarni faqatgina Alloh subhanahu va taolo uchun qilishlik va uni yo'lida sabr qilishlik va ungagina tavakkul qilishlik va undangina yordam so'rashlik va bunga sobit qadam turib berishlik, duolar qilishlik, Allohdangina qo'rqishlik, Allohdangina taqvo qilishlik bu narsalarni ularga o'rgatildi. Va bu bilan ular din ishlarini hurmatlashlik bilan va shuningdek butun hayotlari davomida o'zlarini ulamolarini, o'zlarini ustozlarini hurmatlashlikka bir sabab bo'ladigan ishlar bo'lib qoldi. Ikkinchi marhala shu ediki, u ularni balog'atga yetishliklari bilan boshlanar edi. Ularga jang fanlarini ta'limini berilar. Ya'ni ularga o'q otishlik, nayza o'ynatishlik, qilich urishni o'rgatishlik va shuningdek ot choptirishlik shu kabi ularga mashqlarni berilar edi. Ularni juda ham qattiq bir rejimda tarbiyalanar, shuningdek ularga jismoniy mashqlarda ham qattiq turular edi, ya'ni ularga suzishni va uzoq masofaga yugurishlikni va birlashlikni o'rgatish va ot mingan holda yoyinki piyoda to'plarni o'ynatib, ularni chiniqtirilar edi. Ammo ular forig' bo'lgan vaqtlarda esa ularni o'z hollariga qo'yib qo'ylar edi. Ana shuning uchun mamluklarning ichidan ham faqihlar, shoirlar va bir havas qilsa arzugidek olimlar ham yetishib chiqdi. 3-marhala 3-chi marhala shuki, ularga askariy sovrinlar berishlik va ularni maydonlarga kuzatib qo'yishlik. Bu marhala oldidan mamluklar o'rtasida berlashuvlar uyushtirilib, ularni askariy mahoratlarini qanchalik miqdorda bo'lganligini avvalo ko'rilar edi. Keyin ularni jang maydonlarida sinashlik uchun jang maydonlariga jo'natilar edi. va ularni mana shunday jang maydonlarida o'zini bahodirligi bilan, jasurligi bilan ajraganlariga ularga ozodlik ne'matini ularga berilar, ularni ozod qilinar edi. Va shuningdek ularga mansablar berishligi bilan birgalikda ba'zi birlari qullik hollarida ham qolar edilar. Ana shunday amirlar qo'mondonlarni Izuddin ibn Abdusalom bu qullarni vali bo'lishligi yoki qo'mondon bo'lishligi bu tasarrufdir. Bu qulni tasarrufi nojoizdir deb fatvo berib, ularni sotishlik kerak. Keyin bular tasarruf qila oladi, ularni ozod qilingandan keyin deb ularni Izimni Abdusalom sotib, ularni pullarini Baytul qo'ygan edilar. Va shuningdek, ularning ichida kichik bir vazifalarda, ishlarda bo'lgan mamluklar ham bo'lardiki, ular asta-asta tepaga ko'tarilishar edi. Alloh Haq subhanahu va taoloning fazli bilan mana shunday bir xolisalilloh berilgan tarbiyalar va uzoqni ko'zlab qilingan ishlar sababli Alloh subhanahu va taolo bularni ichidan mana shu oltin asllarga aylantirgan o'zini asrini qo'mondonlar, amirlar yetishib chiqdiki, ularni havas qilishar edi. Ya'ni xulosa qilib aytganda, ana shu davrdagi sultonlar mamluklarga diniy va askariy tarbiyalar berishlik bilan ular buyuk bir insonlarni yetishib chiqishligiga sabab bo'lishdi va mana shunday insonlar bilan islom dushmanlarini xoh ular mo'g'ul tatarlar bo'lsin, xoh ular salibiylar bo'lsin, ularni dodini beradigan bir armiyani tashkil qilishlikka sabab bo'lishdi. va bular kechirgan asrni qanday asr deb nomlashlik kerak. Tarixda ularni mamluklar asri deyilsa-da, lekin bir o'rniga bu asrlarni buyuk insonlar asri deb atashlik kerakdir. Chunki Muhammad Hasan Shurrob aytadiki, bu asrlarni kim o'zi mamluklar asri deb ataganiga man hayronman. Agar bu nomni Mamluklar degan nomni arablar bergan bo'lishsa, ular o'zlariga va diyorlariga bir ehson qilgan kishilarga naqadar bir yomon munosabat bildirishdi. Ya'ni ular o'zlarini yurtlaridan bechora holda kelishsa-da, ular kechasi kunduzi uxlamasdan islom uchun, ummat uchun tayyorgarlik qilishib, ho u arab bo'lsin, xoh u ajam bo'lsin, o'zlarini qalqon qilishib, u diyorlardan kofir mushriklarni quvib chiqarishdi. Shunda ham biz ularni yana qullar deb kamsitadigan bir nom bilan ataymizmi deydi. Agar bu nomni ularga yevropaliklar, g'arbliklar qo'ygan bo'lishsa, biz shuni unutmasligimiz kerakki, din dushmanlari ular bizlarni tarixlarimizni o'zlariga yoqadigan nomlar bilan nomlashib va bizlarga yoqmaydigan nomlar bilan nomlashadi. Ya'ni salibiylar Salohiddin Ayyubiyga hasad qilishadi. Salohiddin Ayyubiyni lashkari bo'lgan mamluklar deishlik bilan ularni kamsitishlik, ularni go'yoki mazammat qilishlikdir. Chunki bular chidasholmayapti. Ular o'zlarini orzulari bo'lgan Baytul Maqdisni qaytarib olishlikka ular erisha olmadi. Ularni qarshisida bir ta'lim tarbiya ko'rgan, o'zini butun hayotini tikib qo'ygan mana shu buyuk insonlar turgan edi. Ya'ni mana shu mamluklar deb atalayotgan kishilar islom diyorlarini salibiylardan tozalashgan, ularni hukumatlarini tormor qilishganlar edi. Va shuningdek, salibiylardan keyingi mo'g'ullar hamlalariga ham turib bergan, ularga mag'lubiyat alamini tottirganlar ham ayni jolutda mana shu mamluklar deb bir mazammat qilib nomlangan kishilar edi. Demak, ular Alloh subhanahu va taolo bizlarni mana shunday musulmon qildi deb ular o'zlarini jiddi jahlarini berishib, Allah subhanahu va taologa hamd sanalar etişib, uzlarini o'zlarini islomlashgari qilishdi. Shuningdek, ular uzlarini nasablari bilan faxrlanisha alishalmadi. Ular uzlarini salih amallari bilan ummatga bergan qurbonliklari bilangina faxrlanishdi xolos. Shunday ekan, bizlarni ustimizdagi haq shuki, ularni hayotlaridagi eng chiroyli nomlar bilan nomlashlik laqablar bilan laqablashlik va shuningdek ularni ana shu tarixdagi eng chiroyli sifatlari bilan eslashligimiz kerakki, ya'ni ular juda ham bir vafodor arablarga yu va butun musulmonlarga chiroyli bir qurbonliklar, fidoiyliklar qilgan buyuk insonlar deb eslashligimiz kerak. Shuningdek, ularning ichida shunday kimsalar bordiki, ular umuman qullikka bir aloqasi bo'lmagan kishilardiki, ulardan biri Sayfiddin Qutus edi. U mana shunday qiyinchiliklarga, xoruzorliklarga va shuningdek darbadarliklarga sabr qilib, keyin Alloh subhanahu va taoloni uni ustidagi o'zini burchini bajarishlikka muvaffaq bo'lgan. Shuningdek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jabir ibn Abdullohdan qilingan rivoyatda Hajjatul Vada xutbasida marhamat qiladilarki, Ya Yuhannas, ala inna rabbakum vahid. Ey insonlar, ogoh bo'linglar. Albatta Parvardigorlaring birdir. Va inna abakum vahid. Sizlarni otalaring birdir. Ala la fadla li arabin ala ajamin. Arabni ajamni ustidan bir ortiqligi yo'qdir. Va la li ajamin ala arabin. Va shuningdek ajamni arabni ustidan ortiqligi yo'qdir. Va la ahmar ala aswad. Va shuningdek qizil odamni qora odamni ustidan vala asvad ala ahmar va shuningdek qorani qizilni ustidan bir afzalligi yo'qdir illa bittaqva magaram taqvo bilan inna akramakum indallohi atqakum Alloh subhanahu va taoloning huzurida sizlarni eng mukarramlaring, sizlarni eng taqvodorlaringdir. Ala hal ballatu ogoh bo'linglar. Yetkizdimmi? Qalu bala ya rasululloh. Shunda ular aytishdiki, sahobalar, balki ya rasululloh, yetkizdingiz. Qala felyuballighu shahid al-g'oiba. Shunday ekan, bu yerda borlar yo'qlarga yetkazib qo'ysin deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Shunday Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, Abu Bakr sayyiduna, a'taqa sayyidana. Abu Bakr bizlarni sayyidimiz, hojamiz va bizni hojamizni ozod qildi dedilar. Ya'ni ozod qilingandan keyin ularni oldingi nomlar bilan nomlanmaydi. Ularni chiroyli ishlar qilgandan keyin ularni yomon ishlari bilan ularni nomlanmaydi, balki ularga munosib bo'lgan nomlarni qo'yib nomlanadi. Ya'ni xulosa qilib aytganda, bizlarni turkiy qavmlarimiz ana shu ummaviylarning davridan to Usmoniylar xilofatigacha va shuningdek Usmoniylar xilofatida o'ziga yarasha bir jasur, bahodir ummat uchun bir jonfido qavmlar ekanliklarini ko'rsatib berishdi. Ularga xayrxoli qilib, ularni olib kelib, ularni lashkar qilgan, ularga tarbiyat bergan, ularga islomiy ruhda darslar bergan olimlar u sultonlardan Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lsinki, bizlarni ota-bobolarimizni mana shunday qullikdan izzatga chiqarishliklari faqatgina Alloh subhanahu va taoloni roziligi uchun mana shunday amallarni qilganliklaridan Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lsin. Lekin bizlarchi nimaga endi hali ham g'aflatdamiz? Nimaga endi biz hali ham butun imkoniyatlarimizni sarflamaymiz? Nimaga endi biz Alloh subhanahu va taolo bizlarga o'zini hidoyatini musharraf qilgan hidoyatiga, o'zini yo'lini talintgan, o'zini izzat yo'llarini, izzatni qandayin qaytib kelishligini bizlarga o'zi marhamat qilib ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, nimaga endi biz hur bo'la turib, imkoniyatlarimiz bo'la turib, islom lashkari safiga qo'shilishlikning o'rniga, islom lashkarini kengaytirishlikning o'rniga g'aflatda yuramiz? yoinki bizdan yaqinda o'tib ketgan ota-bobolarimiz kabi kufrni bayrog'ini ostida SSRni qurboni bo'lgani kabi kufr bayrog'ini ostida qurbon bo'lishni xohlaydiganlar bormi? Yo'inki kuch-quvvatimizni 80-yillarda musulmon mujohid lashkarni qarsiga ishlatgan bizlarni bobolarimiz kabi biz ham ishlatishlikni xohlaymizmi? Yo'inki yahudiylar Turkiyadagi turk musulmon lashkarini hadafini yo'qottirib, gangratib qo'ygandek, bizlarni ham yahudiylar gangratib, hadafimizni yo'qotib qo'yganmi? Yo'q, aslo birodarlar. Bizlarni bobolarimiz xoh ular ilm maydonida bo'lsin, Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy yoinki Abu Lays Samarqandiy yoinki Kosoniy yoinki harbiy maydonlarda bo'lsin, Sayfiddin Qutuz, Jaloliddin Manguberdi Rukuniddin Bebars yoki Salohiddin Ayyubiylar bo'lsin, ular bizlarni ota-bobolarimiz, ular bizlarni haqiqiy ajdodlarimizdir. Biz faqatgina ularni yo'lidan ergashamiz. Ularni qandayin islom tarixida, islom diyorida islom hukumatida o'rnilari bo'lishgan, bizlarni ham mana shunday o'rnlarimiz, mana shunday bizlarni mavqeyimiz bo'lishligi kerak. Jihad farzi ayn bo'lib turgan paytda bizlar uchib boradigan lashkar bo'lishligimiz kerak. Bizlar ummatni qalqoni bo'lishligimiz kerak va bu yerda bizlar ittifoq lashkar bo'lishligimiz kerakdir. Gaflet uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, parvo qilmay, dini islom hazil bilmay, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon oxiratni kam o'ylaysan faqat dunyodan so'ylaysan dunyo ishin hech qo'ymaysan uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on indi ey musulmon Kadrin kaçıp köparlendin Ulan indi ey musulman Yalan gel denip üzin Ötmez buldu ayter sözin Besinde aç aç aç közin Uyan indi ey musulman Gaflet uykusunda kaldın Uyan indi ey musulman Kadrin kaçıp köparlendin Ulan indi ey musulman Şeytan seni yenge aldı Kalbinge dünyanı saldı Müslümanca namin kaldı Ulan indi ey musulman Gaflet uykusunda kaldın Uyan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köparlendin Uyan indi ey Müslüman Hadden oshdi bu g'aflating kofirga yo'qdir nafrating xatarlidir bu holating uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on endi ey musulmon rozi bo'lmagin mushrikka aralashib yashashlikka otlan hijrat qilishlikka uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on indi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, yurma turli fitna qilib, birodaring dushman bilib, dushman qarab turar kulib, uyal uyal ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on ey musulmon paymol bo'ldi nomusoring jamla bunga e'tiboring ko'rsat endi qo'lda boring uyg'on endi ey musulmon Gaflet Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imkon topgancha Qur'on İkilenmey kulin an Can bilsen hem dininde kal Dininde kal ey Müslüman Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on ey musulmon Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on ey musulmon